Беларуская брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. На мінулым тыдні 38 дзеячоў беларускай культуры звярнуліся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Сергія Лінга. Каб улады спынілі руйнаванне помнікаў архітэктуры ў старым Менску. Сярод падпісантаў вядомыя на ўсю краіну архітэктары, мастакі, пісьменнікі, кампазітары, артысты. Разам выступілі і прыхільнікі апазіцыі і прыхільнікі першага прэзідэнта. Гэта значыць інтэлігенцыю аб'яднала не палітычная праблема ахова помнікаў. Апошні раз падобныя адкрытыя лісты пісаліся ў канцы 80-х. Тады менавіта ў барацьбе за архітэктурную спадчыну беларускія культурнікі выступілі агульным фронтам. Менавіта на гэтай глебе паўстаў маладзёжны адраджэнскі рух. Шматлікія талокі па ўсёй краіне і пад рознымі назвамі дапамагалі ў раскопках і на рэстаўрацыі, вывучалі гісторыю і праводзілі пратэставыя акцыі пад вокнамі выканкамаў. Клопат пра гарадское асяроддзе пра помнікі дойлідства яднаў лепей, чым мова або дэкларацыі незалежнасці краіны. Помнікі прыцягвалі найбольшую колькасць грамадзян. Урэшце на гэтай глебе пачалося яднанне тых маладзёжных талокаў у вальныя соймы і канфедэрацыі. А ўжо з іх нарадзіўся і зусім палітычны беларускі народны фронт. Пасля, калі энергія абароны спадчыны прывяла да палітычнай барацьбы, інтэлігенцыя стала пакідаць шэрагі руху і вярталася да сваіх мальбертаў і партытураў не пісаліся болей і адкрытыя лісты. На 10 гадоў праблема амаль цалкам знікла з шырока грамадскага поля зроку. Вынішчэнне архітэктурных помнікаў пачалося з патройнай сілай калі ў 87 годзе інтэлігенцыя публічна патрабавала ад уладаў напоўніць рэальным зместам артыкул крымінальнага кодексу, які прадугледжваў адказнасць за руйнаванне помнікаў, дык цяпер такія патрабаванні выглядалі дзівацтвам. Адначасова хто што хацеў, той тое рабіў з гістарычнымі будынкамі, цэрквамі, замкамі. Асаблівага маштабу ўся гэтая свавольная прафанацыя дасягнула ў старым Мску але 10 гадоў гэта выклікала толькі ціхае горкае абурэнне ў гутарках абазнаных людзей. Ніхто па вялікім рахунку не пратэставаў, не прыходзілі натоўпамі добраахвотныя памочнікі рэстаўратараў. І вось сёлета першая верасня зусім як у колішнія часы, падкаўшы экскаватараў выйшлі людзі новага пакалення. Іхны пікет, які гарадскія ўлады адмовіліся санкцыянаваць, прывёў да перашкоды працы руйнавальшчыкаў. Стары дом нумар 7 па вуліцы камсамольскай застаўся стаяць на месцы. А праз два тыдні ў друку, падкрэслю і афіцыйным і апазіцыйным з'явіўся той самы адкрыты ліст 38 словом разбурэнне якое на працягу апошніх десят гадоў публічна як бы не заўважалася раптам выклікала рашучую рэакцыю что ж адбылося прыйшло новое пакаленне інтэлігенцыя нарэшце выйшла са спячки ці дакладней з шоку і з дранцвення выкліканых радыкальнымі пераменамі ў краіне У выніку з'явілася страчаная было энергія адказнасці за культурную спадчыну. Драматызм сітуацыі ў тым, што гэтыя 10 гадоў для ўсяго і ўся ў нас прамінулі нібы ў летаргічным сне. Мы раптам прачнуліся ў тым самым 87 годзе і зразумелі, што само без нашага ўдзелу за гэты час нічога не зрабілася і наш працяглы сон пра новую Беларусь або пра новае стаўленне ўладаў да культурнай спадчыны гэта толькі сон. Прайшоўшы кола, гісторыя вярнула нас на тое месца, з якога некалі і пачынаўся высакародны чын нацыянальнай інтэлігенцыі між іншым падобная выснова на мінулым тыдні прагучала і з вуснаў зусім ужо далёкага ад нашых унутраных праблем назіральніка спікера нато джеміши у сваім інтэрв'ю для прэсы ён сказаў што знаходзіць эпоху лукашэнкі ў нашай гісторыі страчаным часам для беларусі калі ж разглядаць гэтую эпоху не як нейкі вонкавы фактар, а як стан свядомасці, як пэўную духовную паўзу, дык апошнія падзеі вакол руйнавання старога Мску сведчаць пра завяршэнне гэтай эпохі і гэткага стану. Нічога падобнага ў папярэднія гады не было. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у лісце 38 дзеячоў беларускай культуры называюцца канкрэтныя адрасы помнікаў старой менскай архітэктуры, якія ўжо знесеныя або якім пагражае знос. Я папрасіў мастацтвазнаўца Сергея Харэўска пракаментаваць гэты ліст і распавесці пра тую каштоўнасць, якую ўяўляюць згаданыя аб'екты. Адкрыты ліст дзеячоў беларускай інтэлігенцыі гэта працяг старое традыцыі Каракомля в середине минулого стагодзя писал, что у Менску не бы наумысно все робится, как знищить памятки минувшины. Соправды, Менск, який старейший за Москву и Варшаву, трыбуналу, які шпілеўскі назваў судзілішчам на замчышчы, які ў двадцатыя гады паспеў замаляваць Язэп Драздовіч. Ніхто дакладна не скажа, калі прапаў ён. Аднак заставаўся верхні горад, як сімбаль адухоўленасці і эстэтычныя насалоды. Пра тое пісаў сваёй геаграфіі Беларусі аркаць смолеч. Над местом пануе ўзгорак высокага места на якім падымаюцца ў вышыню вежы церкваў і касцёлаў. Калі падысці бліжэй да цэнтру і глядзець на высокае месца з-за свіслачы, дык яно выдае адным вялікім каменным гмахам, то падымаецца проста ад берагоў свіслачы на высышыню некалькіх дзясяткаў сажняў. Прыятна песцяць вочы перахаваныя з гэтага боку сляды старое, прадвечнай архітэктуры, І тут толькі хіба і можна добра ўсведаміць сабе, што цяперашні Менск мае тысячагадовую багатую гісторыю. Гэтак прыблізна было яшчэ 15 гадоў таму. Пакуль за гэты лапік старога гораду не ўзяліся рэстаўратары. Ніхто не мог сабе ўявіць, што людзі, які гэтак чакалі сівыя муры, знішчаць болей, чым папярэднія войны ды бальшавіцкая ўлада. Праекты былі складзеныя 83-85 годах і прадугледжвалі паэтапную на працягу 10 гадоў рэстаўрацыю верхняга гораду. Але пасля перастройкі ды распаду ссср дзяржава была больш не ў стане цягнуць гэты прыгожы праект і аддала яго ў рукі адзіная толькі арганізацыі закрытага акцыянернага таварыства стары Мск. Цяпер рэстаўратары самі шукалі сабе заказчыкаў з мэтаю максімальнага прыбытку самі па сабе адпалі праекты стварэння верхнім горадзе музею ды тэатру. Каб рабіць максімальна хутка дытанна старыя дамы знішчалі дазвання, вымалі старажытныя падмуркі, адкрытым спосабам падвозілі камунікацыі, знішчаючы археалагічныя пласты. Затым з бетону і новай цэглы будавалі муляж. Прытым ніхто не адбаў пра сапраўднасць інтэр'ераў, запанаваў рубель калі напрыклад разбіралі адзін з помнікаў архітэктуры дом 18 стагоддзя па вуліцы герцена 2 выявілі што на другім паверсе была распісаная фрэскамі заля а палова дому складзеная ў тэхніцы фахверку прусскага муру але гэта нікога не спыніла дом быў зруйнаваны сталярку што прастаяла больш за два з паловай стагоддзя пусцілі ў смецця на гэтым месцы цяпер стаіць копія таго дому без фрэсак натуральна аўтары ліста патрабуюць спыніць далейшы здзек псевдарэстаўратараў са старасведчыны напрыклад пачаць аднаўленне малога гасціннага двара на плошчы свабоды дом 1921 што каля праваслаўнага сабору гісторыя ратавання гэтага будынку внесена дарэчы ва ўсе энцыклапедыі даведнікі паказальная пачатку яго хацелі знесці метрабудаўцы. Але па тэлебачанні выступіў зянон пазняк і давёў, што гэты дом неад'емная частка ансамблю і ягоны знос недапушчальны сам па сабе, утворыць візуальную дзюрку ад кансерваторыі ў нікуды. Яго тады паслухаліся і пастанавілі за кошт метрабуду гэты дом зберагчы. Была ўпершыню ў Беларусі ўжытая тэхналогія сцяны ў грунце калі па чарзе падкапаныя падмуркі заліваліся бетонам, што ўтвараў суцэльную падушку. Дом пабялілі і пакінулі рэстаўратараў. Прыйшлі рэстаўратары і знеслі гэты дом амаль цалкам, каб скласці яго з новай цэглы. У пераліку помнікаў, згаданых у лісце, ёсць і падземная частка гандлёвых радоў, якія колісь апярэ называліся ў народзе віленчуками. Паволазь іх ацалела і была нават адрэстаўраваная ў 1983 годзе. А палова была яшчэ па вайне разабраная, хоць засталіся там сутарэнні і падмуркі. Дык так вось жа цяпер па іх збіраюцца пракладаць новыя камунікацыі. І гэтак далей. Дачытаўшы гэты мартаралёг помнікаў, якія знішчаныя за апошні час альбо рыхтуюцца да знішчэння, Я оттеню, что аўтары адкрытая ліста не паспелі згадаць апошнія дамы па вуліцы замкавай, якія таксама ўжо зруйнаваны. Інтэлігенцыя заклікае ратаваць помнікі наогул цэлымі менскімі прадмесцямі, прыцягнуць да адказнасці чынавенства, а таксама змяніць статутную форму ўласнасці у таварыстве стары Менск. На маю думку, гэта нічога не зменіць, пакуль у краіне, не будет обновленная на ноу колешняя система реставрации с науково-доследшими институтами и державными майстернями. Покуль не будет кодификованное национальное законодавство в галине аховы помников. Покуль не будет проведенная на ноу науковая инвентаризация того, что еще оцалело. Не только будинков, але их деталей и интерьеров. И покуль не будет складены национальный план отраджения спадщины за особыми проектами узнавлення менских прадместцяў. Напрыклад, у дачыненні ракаўскага прадместя і замкавай вуліцы ніякіх праектаў і не было. Высновы, якія з аналізу стану менскіх старажытнасцяў зрабіў Сергій Харыўскі, наўпрост цягаюць у адміністратыўную і далей у палітычную сферу спрацоўвае тая схема, якая 10 гадоў таму паступова ператварыла змагароў за архітэктурную спадчыну у змагароў за незалежнасць краіны і дэмакратыю. Аднак нельга думаць, што і наступныя 10 гадоў у беларускай гісторыі будуць такімі ж бясплённымі. Рэч у тым, што ў папярэднім перыядзе быў надзвычай магутны эпізод, які заваражыў, прыгаломшыў і засыпіў пільнасць это суверэнітэт абвешчаны ў 91 годзе пры ўсёй станоўчасці і неабходнасці гэтай падзеі трэба прызнаць што адказная нацыянальная інтэлігенцыя яшчэ не была да яго гатовая мы прасілі захаваць помнікі а ў масе сваёй толькі пачыналі нясмела нашэптваць гэтае слово незалежнасць а нам далі ўсё адразу вось гэты эфект і збіў з панталыку Але сёння гэта ўжо наш рэальны досвед і паступова мы пачынаем выходзіць з летаргічнага сну. Пра што сведчаць акцыі абароны помнікаў у верхнім горадзе, у Мску і адкрыты ліст, аб'яднаная адной трывогай інтэлігенцыі з рознымі палітычнымі прыхільнасцямі. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец яшчэ адна тэма сённяшняй перадачы звязаная з творчасцю Васіля быкова апошнім часам пісьменнік пісаў не традыцыйныя для сябе аповесці, а кароткія прыпавесці. Многія з іх друкаваліся на старонках нашыя нівы, а ўрэшце сабраліся ў адну кнігу, якая ў нашаніўскім выдавецтве рыхтуецца да друку. Прыпавесці быкава выклікалі розныя водгукі Каб гэта прадэманстраваць, я попрасіў журналіста нашай нівы Анатоля Прасаловича апытаць літаратараў і неабыякавых чытачоў пра тое, што яны думаюць пра Васіля быкова ў новым амплуа і пра ягоныя творы. Сваё меркаванне наконт прыповесцю Васіля быкова я попрасіў выказаць як прафесійных літаратараў, так і проста чытачоў твораў пісьменніка. Стаўленне было розным і станоўчым і адмоўным, А былі і такія, хто з сорамам прызнаўся, што ўсё неяк рукі не даходзіць. Станоўчую характарыстыку даў прыпавесцям пісьменнік і мастак Адам Глёбус, які шчыра лічыць іх найлепшым з усяго, што б напісаў за жыццё аўтар. Ён мяркуе, што прыпавесці антыутопіі быкова разлічаныя на чытача ў першую чаргу беларускага. Схема біблейская тут не працуе, працуе чыста нашая А хто там ідзе у агромністай такой чарадзе? Тэма вандроўнікаў вечнага пошуку. канец цытаты. Падабаюцца глебусу апошнія творы быкава і таму, што напісаныя яны былі недзелі грошаў, недзелі кар'еры, без аглядкі на тое, як паставіцца на гэта ў Маскве ці перакладуць на іншыя мовы. Ухвальна паставіўся да прыпавесцяў і малады філёлях Юрась бушлякоў, які лічыць, што ў творах быкава у прынцыпе, усюды прысутнічае прыпавесцівасць. І адначасова адметна, што аўтар застаецца ў коардынатах экзістэнцыйнай праблематыкі. Экстрэмальныя выпрабаванні герояў гэта абавязковы элемент. Досыць нейтральны крытычным бачыцца новы быкаў пісьменніку ігоры бабкову, які не адмаўляе таго, што чытаць прыпавесці яму падалося даволі складанай справай. І што складанасць гэтая у самім мэтазе, бо прыпавесць Гэта алегорыя, а тая ў сваю чаргу ёсць паверхняй. Бабков задаецца пытаннем: Чаму раптам пасля такіх спробаў проламіць паверхню, выйсці за нарматыўную савецкую рэчаіснасць у псіхалагізм, праблемы чалавечай душы, альбо спробаў выйсці па-за нарматыўную нацыянальную паверхню беларускай долі у трагізм сітуацыі, Чаму пасля ўсяго гэтага раптам з'яўляецца паверхня, канец цытаты. Былі такія, што ўвогуле непрымальна паставіліся да прыпавесцю. Прыкладам, у рэдакцыі літаратуры і мастацтва адзін з работнікаў у звязку з гэтым пацытаваў Марка Твена, які сказаў калісь: «Калі я стану клясыкам, я памру. Вадзім Карцаў з маладога фронту выказаўся пра тое, што не зусім пасою туркаваць творы быкава в нашай ніве, бо яны нібыта выпадаюць з канцэпцыі агульнага нашаніўскага аптымізму і романтызму, за сваёй чорнай безвыходнасці. Да таго ж, Вадзіма быкаў не прываблівае як аўтар, якога можна чытаць кожны дзень. Тыповы, на думку Карцава, чытач цяперашніх быкаўскіх твораў, гэта саракагадовы і болей чалавек, неабцяжараны сексуальным спрыняццем свету, які прайшоў ужо ўсе стадыі перажыванняў полага кшталту. Чорны філёзаф, песыміст з пакалення 70-х. Канец цытаты. Адначасова Вадзім прызнае, што ўсё роўна існуе вялікі інтарэс да быкава як да зоркі і што такі інтарэс яшчэ доўга будзе існаваць. Падобныя меркаванні мае 22гадовая студэнтка БДУ Ірына, якую здзівілі прыпавесці. Бны зусім не адпавядалі гейнаму ўяўленню пра быкава як літаратара. Яна лічыць, што ў іх быкаў больш грамадскі дзяяж, адсюль у ягоных апошніх творах столькі палітыкі. Цяжка чытаць таму, думае рынок, што няма пэўнай быкаўскай напружанасці а фінал часам можна прадбачыць уже пачынаючы чытаць прадбачыць фінал можна і ў класычных быкаўскіх аповесцях у гэтым сэнсе пісьменнік ніколі не інтрыгаваў чытача пакідаючы сабе іншыя спосабы захапіць увагу Таму я не магу пагадзіцца з апошняй рэспандэнткай анатоля прасаловіча тым больш калі іншыя апытаныя кажуць пра непазбежны пасімізм быкаўскіх твораў непазбежны бо пачынаючы чытаць напрыклад аповесць ваўчыная яма мы ўжо ведаем што ўсе героі загінуць над імі літаральна вісіць гэтая фатальная непазбежнасць што да быкаўскае пасімізму дык ён патрабуе больш уважлівага погляду гінуць усе героі таксама і ў Шекспіра, якога ніхто песімістам не назаве. Магчыма, так адбываецца з-за таго, што эпоха далёкая і рэаліі не адчувальныя. А гэта значыць, што праз 300 гадоў і быкаў не будзе ўспрымацца як песіміст, калі такі эмацыйны зарад утрымліваецца менавіта ў блізкім і зразумелым нам антуражы, у вопратцы герояў і іхнай манеры гаварыць далёкі нашчадак можа ўспрымаць гэта як проста антураж, ніяк не датычны яго асабіста, ягоных пачуццяў і адчуванняў. Тады застануцца пазачасавыя псіхалагічныя сітуацыі і ўяўлення пра нашу эпоху з ейнымі норавамі. З іншага боку, тыповы беларус заўсёды сыходзіў з філязофскага пасылу. Спадзявайся на лепшае, а рыхтуйся да горшага. І тут быкаўская паралельная рэальнасць захапляе менавіта гэтым магчымасцю не прапасці, калі ў поўнай меры адчуваеш, якая прорва можа раскрыцца пад тваімі нагамі. З такой вось беларускай сялянскай дакладнасцю быкаў вымалёўвае сітуацыі таго самага горшага, да чаго нам усім варта рыхтавацца. Вы скажаце, а прычым тут мы Мы ж не слуцкія паўстанцы і не савецкі афіцэр сотнікаў на мінулай вайне. І нават не героі ваўчыныя ямы, што падаліся ў радыяцыйную зону. Слушна. І вось тут ангажаванасць быкова ягоная творчая блізкасць і неабыякавасць да сённяшняга грамадска-палітычнага жыцця краіны можа быць нават мімаволі дыктуе яму імкненне наблізіць свае прародствы таго самага горшага да сённяшняга чытача і тым засцерагчы яго ад прорвы згадаю тут пашыранае меркаванне пра фільмы жаху якія патрэбныя на тое каб адцягнуць некантраляваныя эмоцыі з жыцця ў бяскрыўдную кіназалю. Але як гэта зрабіць, як засцерагчы свой народ ад русіфікацыі і магчымага ў будучыні поўнага знікнення, калі быкаў не фантасты ў прынцыпе цураецца гэтай справы. Вось тут, на маю думку і з'яўляюцца прыпавесці гэткія сумесі казак і паданняў, дзе на беларускай ментальнай аснове даюцца часам зусім адцягненыя схемы таго самага горшага, што можа чакаць неразумнага чалавека і неразумны народ. Прыпавесці быкава як абярэгі. Прычым ствараюцца яны ў напарадак больш даступнай форме, чым ранейшая быкаўская літаратурная клясыка. Прыпавесці можна друкаваць у масавай газеце і станоўча адгукаюцца на іх найперш людзі далёкія ад літаратуры і літаратуразнаўства. Іншая рэч, што аўдыторыя народнага пісьменніка магла б быць радыкальна большай, каб не сённяшні палітычны рэжым, які у сваю чаргу вычытвае ў гэтых творах і сваю непазбежную пагібель.